turabahaye mwiriwe mwebwe mwese muri ko mutegabiri hajyo isanganiro kaze muri umwanya w'amakuru agizwe n'izingingo nkuru nkuru kuri uyu wa mbere niho wateje imbere umurisho w'ingoma antime barasakaje yashingurwa na iteka leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje w'imico kama yamenyesheje ko igiye kumwubakira icibutso kugira be intibagirwa imiryango irenga mirongo ibiri iherutse iherutse kwirukanwa amazu yabo akabomogwa aho yari yubatse hafi yahazubakwa ikirimba cumukuru w'igihugu irasaba n'ubu kurenganurwa igahabwa imizibukiro ni mu gihe hari umuntu aherutse guhagarikwa na sentare igwanya ibiturire dosiye abazwa ijyanye n'imizibukiro yaba abanyagihugu nawe umunyeshuri azogira amanota adakwiye mu ndero ibyo bita esheke mu gifaransa Eh, amanota yiwe yose azoba imfabusa muri uwo mwaka ni mu gihe ari mu mwaka ah, bakoreramo ibibazo bya leta biri mu ngingo y'umushikiranganji w'indero mukanya kanya ni nkuru imwe ukwayo francois kimana niwe adufasha mu buhinga bw'ibyuma sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro tongere tubahe ikaze muri makuru leta y’u Burundi igiye kubaka ikibutso c'umuhisi yakabana kizigenza w'umurisho w'ingoma zo mu burundi yantime banasakaje byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'imico kama Jean Bosco Hitimana ni mugiye kuri wa mbere ariho antime banasakaje yashingurwa na iteka ku musozi wa Gishora muri commune Giheta intara ya Gitega uwo mushikiranganji yibukije ko uwo muhisi yitanze cyane mu kwigisha abandi no guteza imbere umurisho w'ingoma dukurikire umushikiranganji w'imico kama ah, Madrid tukaba tuyakesha bagenzi bacu mu kinyamakuru iwacu zivugirizwa umwami antime barashakaje yararanguye amabanga menshi ajanye n'umugigwa w'umuganuro yaritanze rero mu gukomeza iyo ragi kama ry'igihugu cacu mu buzima bwiwe yaritaye ku rutare mu gushinga umugwi w'abatimbo b'ingishora yaritabye amahiganwa n'amasabukuru menshi hamwe n'iminsi mikuru itandukanye mpuzamakungu byongeye turakenguruka cyane bimwe bivuye ku mutima ibyiyumviro byiza byamye bimuranga n'intumbero yashikirije mu gikorwa cyo kwandikisha ingoma z'uburundi ku rutonde serukiramakungu gira gikama ntagegwa rwa unesco wabereye mu gihugu cy'ubufaransa igenekerezo ya mirongo ibiri na gatandatu munyonyo ibihumbi bibiri na cumi na kane aho uburundi bwaterwa iteka ridasanzwe mu makungu nawe ariko aragera mu zabukuru n'amagara amukitse yigeze ahengeshanya uhagararira ako karanga k’u k'uburundi abicishije murisho w'ingoma gushika umunsi ajyamiye ku bukoko u uburundi burabuze intwari koko umugabo w'iteka ntangere leta rero y’u y'uburundi kubera ibyo byiza yakoreye igihugu cyacu mu bwitonzi n'ubukerebutsi n'ubwira bidasanzwe yiyemeje kumwubakira icibutso maze azabe intibagirwa mu mateka y'igihugu cyacu mu gwaruka mu bakuze no mu ntwari z'uburundi ubu rero akaba yari umushikiranganje w'imico k'amajambo bosco hitimana mu bijyanye n'umutekano abantu babiri bageze mu zabukuru bo ku mutumba avugizo wa komine mutimuzi mu ntara ya bujumbura banyurujwe mu gatondo kuno wa mbere ku butaka bwa kongo n'abantu bataramenyekana amakuru dukesha umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko Nihende Bernard w'imyaka mirongo itandatu n'ine n'umukenyezi wiwe Ndikumagenge Emilienne eh, bari bagiye hakujya muri Kongo kwimbura kuko bari basanzwe barimirayo inyuruzwa ry'abo bantu rero babiri rikurikiye ijyaheruka haraheze indwi irenga muri zone ya Rukaramu ya komine Mutimbuzi Ico gihe abantu bitwaje ibigwanisho bategereye imodoka yunguruza abantu bacabanyuruza abantu batatu harimo n'umupatiri wo kuri paruwasi y'agatumba Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi akavuga ko bakiriko barorondeza iyo abo bantu bakamanganiye ikigo gitororokanya amakori n'amatagisi yo bere ubukiramutswa muyobozi mushasha odasi niyo nzima ah, yahora ari umukozi mukuru mu banki nkuru y'igihugu berbe akaba aje gusubirira leonard sentore yararongoye obere kuva igenekerezo rya cenda z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka urangiye iryo subirizwa rikaba ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya cumi na kane eh, z'uku kwezi kwa kane leonard sentore nawe akaba yari yasubiriye domisiyeni ndiho ku bwayo yaragenywe kuba umushikiranganji w'ikigega ca leta Tubananye nano makuru y'imiryango ishika 23 iheruka kubomoregwa amazu mu gasenyi hafi y'ahari ko hubakwa kwa nshasha y'umukuru w'igihugu iri mu ngorane nyuma yaho bakuriwe mu matongo yabo umwe muri iyo miryango waganiriye na radio isanganyiro umenyesha ko ufise ikibazo caho bakika umusaya no gufungura kubera bataronkejwe umuzibukiro Pascal Nyankunze urabona ko ndikunda dupanga muri parasere oya n'uburyo ntabwo uburyo buhari urajya gusuma. urumva ni ukuvuga ko nk'ubu umuntu atari muri ibi yaza kuyerera bonye rwose byaragibiga n'ubu bumva woze kuyerera gute uyu muryango ufise abana bane turi saa zine z'igitondo nta kotsi nta n'imbabura iri kiraka n'ukuri badufashe badutabare kugira ngo turuhuke mu mitima kuko turarushe abana bariko bararibwa n'imibu hanze aho turi ngaha munsi y'ibiti ntaho dufise tujya nta n'amahera yo gupanga tugira rero turasabye kugira ngo leta itwitwararike nk'umubyeyi hama kugira ngo dushobore kuronka ubundi buraro uyu muryango rero ni umwe mu miryango ishika mirongo ibiri n'itatu yabomorewe amazu ku wa kabiri w'indwi iheze muri icyo kibanza bakavuga ko bakuwe mu matongo yabo badahawe imizibukiro aricyo gituma ngo ikintu cyose gisaba amafaranga gica kibatera ikibazo Pascal tukumenyeshe ko mu itangazo ryasohowe na sentare igwanya ibiturire ryasomwe kuri radio y'igihugu kuri wa gatanu iyo sentare yamenyesheje ko umwe mu bagirizwa inyuruzwa ry'uwo eh, inyuruzwa ry'uwo muzibukiro mu bijanye n'indero umunyeshuri wese ari mu ishuri bakoreramo kibazo ca leta azogira amanota adakwiye mu ndero ibyo bitaye sheke mu gifaransa amanota yose azoba afise mu ishuri azoba imfabusa naho yoba yaramenye mu ishuri ingingo yafashwe n'ubushyiranganji bw'indero ivuga ko umunyeshuri nawe azogira amanota adakwiye mu ndero akaba ayiga mu mwaka badakoramo ikibazo cya leta azoca yirukanwa ku ishuri yiga ko kandi ace aja gusubira mu mwaka kurindi shure iyo ngingo ngo ikaba yafashwe kubera ko hari abanyeshuri bigenza nabi kuko baba babona ko bafise uburenganzira bwo gukora ikibazo ca leta iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubushikiranganje bw'indero ku wa kane ndamukiza uno mwaka urwego rwo kuganira hagati y'imigambwe y'amadini n'amashirahamwe rwarashinzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati ni kimwe mu byaranguwe n'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa mbere eh, Pascal barandagiye arongoye ubushikiranganje eh, umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu akaba yashize ahabona ibyakozwe muri aya mezi atatu arangiye akaba yanamenyesheje ko n'inama zakoreshejwe abanyagihugu ku bibazo bitandukanye eh, bibahanze hanze tumukurikire habaye igikorwa cyo kwiragiza amakomite amwe ajejwe umutekano novuga mu bisata byose haba mu mashuri mu maparakingi mu masengero eka mbere n'ahandi hakoranira abantu benshi twaratunganije amanama atandukanye na cyane cyane ya nkaderema y'abanyagihugu eh, kugira ngo eh, tuvugane ibibazo bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu cyacu twarashoboye gukwiragiza ca gitabu candikwamwo abenegihugu ku mitumba nka yose twarashoboye gutanguza icese wa mugwi ujejwe gutunganiza amashengero organe de regulation de confession religieuse harabaye ibikorwa bijanye n'igenzurwa ndetse mbere n'iduzwa ry'umwimbu mu makomine inaha muri mbere ya bujumbura tubicishije muri bimwe twita journée iminsi gahinyuza noneho ubu rero tugeze ku cyo twita ukwezi gahinyuzwa tuba turabitunganya ngaha mu gisagara ca bujumbura twafashe ukwezi kose kugira ngo twerekane yuko abatoza amakori bashoboye gukora neza uwo mwimbu wakwiyongera kurusha gutyo badashoboye kubikora bahindurwe baveho turondera bashobora gukora neza aha twavuga ndetse mbere ko twaciye tuboneraho no kubandanya wa mugambi twari twatanguje wo gusubiza amasoko mu minwe y'amakomine amasoko yari yahawe abikorera utwabo ubu twavuga yuko icyo gikorwa kigeze ku rugero rushimishije bikazotuma ubutunzi mu makomine yose y'igihugu n'aha muri imbere ya bujumbura bwisununura kurusha isanganiro imigwi itatu y'umupira w'amaguru ikina mu cyicaro cya mbere ariyo Lydia Ridike Atletico Olympique na Vitalo niyo iriko igwanira ikibanza cya mbere mu higanwa ry'uno mwaka mu gihe iryo higanwa risigaje inkino zine kuri buri mugwi uri mu cyicaro cya mbere umugwi wa gisirikare muzinga wo uri mu kibanza cya cumi na gatandatu arico ca nyuma atagihindutse uwo mugwi ushobora gukoroka mu cyicaro ca kabiri mu mwaka uza aya n'ayandi avugwa mu nkino Evariste Nzikobanyanga ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro ca mbere yarabandanije mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa gatanu magara star wo mu rumonge watsinze interstar Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa kuri uwo munsi nyene ku kibuga citira umuganwa Rudoviko kwa gasore habaye inkino zibiri zari zitezwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu gisagara ca Bujumbura igihe cy'isaha umunani habaye urukino ruhuza Lydia Ridike Burundi Sport for Africa na Message Bujumbura nta murwi watsinze uwundi urukino rwarangiye iyo inganya ubusa ku bundi igihe cy'isaha y'icumi hatanye mu mitwe Atletico Olympique na Vitalo iyo mirwi yose yashaka insinzi ariko urwo rukino warangiye iyo mirwi inganya igitsindo kimwe ku kindi kuri uyu w'Imana kuri stade agasaka ku mugwa mukuru w'intarangozi Lelia yawe Bujumbura watsindiye imuhira Ngozi City igitsindo kimwe ku busa igihe cy'isaha umunani kuri stade Prince Rwigwa gasore mesaje nguzi watsinze muzinga kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho Buja City watsinze Rusizi FC wo mu Cibitoke ibitsindo bitatu ku busa mu gihe hasigaye inkino zine gusa kugira higanwa ryo mu cicaro ca mbere rirangire ridari Olympique Burundi Sport for Africa uri mu kibanza ca mbere n'amanota 56 Atletico Olympique ni wa kabiri n'amanota 58 Vitaro uri mu kibanza ca gatatu n'amanota 52 ubwa kane haza Aigle Makamba n'amanota 47 ubwa gatanu haza Message Ngozi n'amanota 48 ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma haza umugwi wa gisirikare muzinga n'amanota 19 Evariste ko abanyankani no kuri ayo makuru y'inkino duteguriye turangirije ko ano makuru ariko mu mbere yo gutandukana tubanze tubibutse izi ngingo nkuru kuri wa mbere mwumvise ko ariho wateje imbere umurisho w'ingoma antime baransakaje yashingurwa na iteka ku musozi wa gishora muri komine ya gihita intara ya gitega leta y'u Burundi mwumvise ko igiye eh, kumwubakira icibutso kugira abe intibagirwa mu gihugu no mu makungu imiryango irenga mirongo ibiri iherutse kwirukanwa hafi ya y'ahazubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu n'ubu irasaba umuzibukiro mwumvise yuko hari n'umuntu amaze gufatwa kugira abazwe ibijyanye n'umuzibukiro wabo banyagihugu nayo umunyeshuri azogira amanota adakwiye mu ndero ibyo bita isheke mu gifaransa ngo nta manota yiwe yose asigaye aducaba imfa gusa muri uwo mwaka nk'uko mwumvise uko biri mu ngingo y'umushikiranganji w'indero ni na hano turangirije ano makuru dushimire buri wese wari kumuyakurikira dushimire na François yari mu bw'ibyuma mubandanye mukurikira ibindi biganiro bya radiyo isanganiro Thank you.